Oh. Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik يلا اشتغل صوتك ما حلو bombalar يلا يلا شنو هذا الصوت نظف وينك انت؟ أركض ايش سلام تسوي؟ الفاش. يلا ها؟ لا لا انا ما اشتغل ليش ما فينيتو تشتغل؟ فينيتو ها؟ فينيتو يلا روح على البيت Bitch, ich kam auf einem Esel. plötzlich in nem SLS. Bitte lass uns nicht mehr reden. Schreib mir einfach eine SMS. Oder meiner Sekretärin. Alles andere wäre zu viel Stress. Warum bist du so am Kleben? Ich schätze, ich hab zu viel Cash in der Louis Bag weg. Immer wenn du uns siehst, guckst du böse. Muskulöse Schwuchtelsöhne wollen unbedingt mit den Bängern Stress. Doch ihre Mütter werden von mir einfach weggesprayt. Yeah, yeah, willkommen hier auf Wolke 7. Schau mich an, ich bin voll zufrieden. Damals wollten sie mich boykottieren. Jetzt fangen sie an, diesen voll zu lieben. Mach die Augen auf, den Jam ist da. Meine Brüder machen MMA mit Jim jetzt fick. Und wenn Hoss macht, ist dein Band klick. Die AK macht. Der freshste Kenneck in der Playlist. Ich schätze mal, damit meinen sie mich. Auch wenn ich mit den Scheinen wedle. Heute Abend geht alles auf dich. Bitte mach mir keine Szene. Ich weiß, du hast dich bös verliebt. Und du hast wunderschöne Zähne dein Atem riecht nach dünner Spieß Ich dachte, sie ist das Summer Jam, die Hitmaschine. Du brauchst keine Vitamine, sondern Listerine. Flair fährt immer noch die Hitler-Schiene Doch damit wird der Gott bei M nichts verdienen, yeah, yeah. Willkommen hier auf Wolke 7. Schau mich an, ich bin voll zufrieden. Damals wollten sie mich boykottieren. Jetzt fangen sie an, diesen voll zu lieben auf, denn Jam ist da. Meine Brüder machen MMA. Es gibt keinen, der mit Jam jetzt fickt. Und wenn das macht es Bang Bang Klick. Die AK macht Ratatam Tam Tam, Ratatatam Tam, Ratatam Tam Tam, Ratatatam Tam. Biddly biddly biddly biddly biddly bang bang. Biddly biddly biddly biddly biddly bang.